eta hoiko hola kultur kroniken artia dugut aldihuntan maika etxeko parrikilan, hon? hun? hon! Ordin, aldihuntan zer ekartin deikun? Aldihuntan eh, metakronika bat eginen diat, egen nahi kronika bat kroniketaz. Ea, zer emaiten din horrek. <laughs> Astizken goizez, ika zerbait senditzen dut. Ene hitzak lau haizeta zabaltzen dia, ezin jakin beste puntan nurden beha, eta hara eskapatzen zaizt eskapatzen betiko. Ene ranak, ene mementoko hausnarketak, ene kesiak igorten dutut antenan, eta egun sumaitez ni hauen parte bat galdu banu bezala senditzen iz. Ene parte bat fosilizatu banu bezala, lehorazi, bibilkatu, ene korpitzetik behez dadin eta mundian geldi, oen ageian. Hiken zule, ze maite dun hortan? Zerke maiten deik plaze habuenik. Hitzen isuriak, au jardiak, gizartien zirtoin baten lehertziak, askatak zunak. Artetai kudu izai tuskal otsua bezalan izala, edo ardi beltsa. Artetai kudu izai turune ginoala. Artetai kudu izai debaldetan minzon izala, eta ene hitzek ni hauen buien publikoki bilhaiztia besteik estiela egiten. Bihamenin ahalketzeko, damutzeko eta artetaik askatzen niz, hun egiten deit. Artetaik espantsa baduten ehitzek ber sentimentia dien sumaiter hun egiten deiela. Euskal gizarte huntan bereziki. Borroka politikoa eta kultura hain hertsiki ustartuik dien herri huntan. Ekinza kultural bakhotsa, goe Euskal nurtarsunaen baiesteko aldarrika gune bilhakatzen den lur alde huntan, pentsamentu eta hildo bakar batek gaintituik izateko ahiskia badela uste dut. Eta mesidila ohitaztiak gue Euskaldunen familian hanitsak gela eta hoi ez dela gaitz bat, baizik eta osagarri seinale bat. Artetaik, amesten dutene hitzek ez publiko bati lehen txinka eman dezakiela. Bena artetaik gentia gaitzitzen dut. Badakit hala dela. Nun urren da adierazpen askatarzuna. Nun hasten da bidegabeko hauzia. Gue familian agitu izan zaiku, gue ustez zuzengabia zen manea batez publikoki hauzipeatu ikizatia. Hala agitu zaiku antion lukuen libertimenduaz librian. Hala agitu zaiku urdinerbeko maskadetan. Hala agitu zaiku dona paleiko libertimendu batetan. Eta min egin onduan zer – Dona paleiku zirtzilek, kolektiboki eta anonimoki, iharde txiseikien, min hartu bagunian, haien eranek egiatik bazielako izan behar zila. Eta zirtzilak, egun bateko personajiak izanki, haien tekstuaen idazlek eta antzeslek, et ziela ihuntike bihamenian, elhe hoien asumitu beharik. Plaza har, nurbait leheraz, eskapa eta fini. Komparazionia gogor izanike, udu izait haien gija, bortxazaleke bardin egiten diela. Egun bateko ukaldia eta hor suntsituik bat dena, beha txuti da dila ahalden bezala. Euskal herrian hauziak maite dutugu. Champantzaren lehenik gaixo gizona. Moskor zale erromez mulde gaitz huni, gu egizartien gaitz gusiak bizkarilatzen teitzogu. Euskal herrian, askatak zuna gora ipatzen dugu eta berdenboan oso moralistak gila. Hola da, tentsiotan bizi eta tentsio horreka behasten gutu. Eta ni ze hainiz. Euskal familian bestetan bezala gu zikinak badutugu eta sahatu nahi dutugu. Gu hurin sahatzen tugulaik, hurrak dutugu zikintzen. Garbi tarsuna ez da hoentako beha. Ez tugu hoek ber lixiba maite ez dutugu oek gue oihalak lijatzen. Zumait, gue sumuretan laketgia. Kronika hoien huntzian, ez dut ahatze behar hitzak bepesia badila, behoi hartzuna, bere hegiz sorotxa, bere indaja eta beboteia. Ez dut ahatze behar hitzak agapostia deitzen dila. Ordin hitz egin ondun, isil nadila eta adiegon. Eta uzaldi untan kronika hunek askatu hai? oh, zakiat, biharra gaiko. Hoi, dena den, zazpiterdiak izanki berrien tenoia dugu euskal